Evo kratko da kažemo nešto i o ovom koji se zove mešid El Kiblatein. E, sa dvije kible, naime e, kada smo vama došli ovdje u Medinu, 17 mjeseci su kretali prema Jerusalemu, jer inače Jerusalem je početak istorije i kraj istorije. Tu su bili svi pengamberi ali ipak Muhammed Ali Islam je želio da se okreće prema prema Meki, prema Kjabi, pa Allah u Kuranu to govori da bi iskušao vjernike ko, ko, ko, kako će biti pokorni, pa je, kaže, mi vidimo da ti pružaš svoj pogled prema nebu i mi ćemo ti dati kiblu sa kojom ćeš biti zadovoljan pa je ovdje, dok su muslimani klanjali Kindiju, dole već jedan asav klanju u poslanikovoj džami i tada je naređeno da se okreću prema Kjavi, a okretali se prema Jerusalemu. E, zato e, Benu Israil e, zavid je na Kibli, jer su željeli da i dalje ostane kibla Jerusalem. Pa je Kaba postala kibla i onda ovaj rekao kako vi klanjate prema Jerusalemu, treba da se okrenete prema Kjabi pa su se u namazu krenuli istovremeno na drugu stranu što je to bilo dozvoljeno. Evo da vidimo mogu ja to približiti ovaj malo svoje označeno gori kao drugi mihrab pa je to ostala džamija sa dvije kible, znači u istom tom namazu su okrenuli iz jednog pravca u drugi, znači Kjaba je naša kibla, a eto bilo jedno vrijeme i Jerusalim, eto da zna naša virtualna opcija i ovo je sad ovdje se dođe, eto planja se dva rekiata, eto i znak sjećanja na jedno to pravilo da bi Allah iskušao vjernike koji će slušati ili neće, da neće pametovati, a što je to sada na drugu stranu se okreće. Toliko za ovo ovdje javljanje iz Mešadruke